1905 թվականի վիթխարացավալ ռուսական կայսրությունում ծավալվող հեղափոխական շարժումների եւ գաղափարների ներգործությամբ լիցքավորված երիտասարդների նոր սերունդ էր համալրել, ոչ այդ բացառապես միայն ազգային խնդիրների լուծմանը զինվորագրված հայ հեղափոխական դաշնակցության շարքերը հայ հեղափոխական դաշնակցության շարքերը համալրած երիտասարդներից շատերը բնակվել եւ կրթություն էին ստացել Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում։ Նրանց հոգևոր եւ գաղափարական ձևավորման ու հասունացման վրա որպես հեղափոխական մարտիկների իր խորը դրոշն ներդրել ռուս հեղափոխականների ворթեգրած ծրագրերը, պայքարի սկզբունքներն ու եղանակները։ Հայ գյուղի եւ հայ գյուղացու սոցիալական վիճակի բարելավման Նրա իրավունքների համար մղվող պայքարը դարձել էր ռուս հեղափոխականացած դպրոցի ավանդույթներով ու դավանած գաղափարներով դաստիարակված երիտասարդ դաշնակցականների գործնեության գլխավոր նպատակն ու շարժիչ ուժը իրենց ворթեգրած գաղափարներն իրականացնելու նպատակով եւ առաջնորդվելով դեպի գյուղ կարքախոսով նրանք մեկնում էին գյուղերը եւ հեղափոխական ավակ սերնդի ներկայացիչների օրինակով որպես ուսուցիչներ աշխատանքի են ընդունվում գյուղական դպրոցներում Բոլոր նրանք, անկախ ազգային պատկանելությունից, ովքեր հասարակության մեջ ունեին որոշակի շոշափելի դիրք, հարստություն եւ պաշտոններ, հեղափոխական նոր սերնդի կողմից դիտվում էին որպես հայ գյուղացու հարստահարիչներ եւ իրավունքների բռնադատողներ։ Հաստատվելով գյուղում նրանք իրենց արջև խնդիր էին դնում հենց այդ կարգի հարստահարիչներից ու բռնադատողներից պաշտպանել գյուղացու իրավունքները։ Երիտասարդ հեղափոխականները, որպես ուսուցիչներ եւ սոցիալական գաղափարների ջերմերան պաշտպաններ, ձգտում էին ժողովրդի եւ հատկապես երիտասարդության շրջանում քարոզել եւ արմատավորել սոցիալիստական ընկերավարական գաղափարներ։ Հեղափոխական ավակ սերնդի ներկայացիչներից շատերը, նրանց թվում նաև Դումանը, ի տարբերություն երիտասարդ սերնդի, որի գործունեության շրջանակներն առավելապես սահմանափակված էին Կովկասով, նույնպես մեկնում էին տարբեր շրջաններ, բայց գլխավորապես Արևմտահայաստան եւ Պարսկաստան։ Դումանի եւ նրա զինակիցների գործնեության գերխնդիրը թուրքական բռնակալության շղթաներում բռնադատված հայության շրջանում ազատագրական պայքարի գաղափարների սերմանումն էր, մարտական կազմակերպությունների ստեղծմանն ու հայ երիտասարդությանը մարտական ոգով դաստիարակելու նպատակաուղված խնդիրների կենսագործումը։ Անդրադառնալով հայ ազգային հեղափոխական գազམ་ակերպությունների եւ մասնավորապես հայ հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդության մեջ գերիշխող ընկերավարական գաղափարների արմատավորման պատճառների բնութագրմանը Արմեն Գարոն, որն ընթարումների ժամանակ Տուրբախի ընկերակցությամբ ստանցնել էր Թիֆլիսի հայության ինքնապաշտպանության ղեկը, նշում է, մեջբերում է։ Ռուսական մեծ հեղափոխությունը եւ սոցիալիստական նոր ավետարանի հմայքը շատ մեծ էր նաև մեր երիտասարդության վրա, որ իր մտավոր եւ հոգեկան պաշարը ստացած էր ռուս իրականությունեն։ Շատերուն համար ինչ արժեք ուներ հայկական փոքրիկ հարցը, երբ համամարտկային հսկա հարցեր էին դրված սեղանի վրա։ Ստեղծված էր մի դրություն, որ ամեն ոք կուզեր երևալ ծայրահեղ սոցիալիստ եւ ոչ նեղ ազգայնական։ Մեր վրացի եւ ռուս դրացիներուն մեղադրանքին չեն թարգվելու համար եւ ճիշտ այդ օրերուն էր հա, որ հայ ժողովրդի ֆիզիկական գոյության խնդիրն էր դրված Կովկասի իրականության մեջ, մեջբերման ավարտը։ Ավակ սերունն առաջնորդվում էր գլխավորապես ազգային գաղափարներով եւ իդեալներով։ Նոր սերնդի համար առավել կարեւորը սոցիալիստական ուղղվածություն ունեցող խնդիրներն ու սկզբունքներն էին եւ դրանց իրականացման համար մղվող պայքարը երկու սերունդների գործնեության եւ գաղափարական առանձնահատկությունները բնութագրելիս պետք է արժևորել մի կարևոր հանգամանք եւս։ Դումանի եւ նրա ժամանակակիցների կյանքի եւ գործնեության ուսումնասիրությունը միանշանակորեն մատնանշում է, որ նրանք նույնպես մշտապես հանդես են եկել որպես հայ գյուղացու ամենանվիրյալ պաշտպանները։ Բազմաթիվ են դեպքերը, երբ ֆիդայինները ամենախիստ միջոցներով պատժել են նաև այնպիսի մարդկանց, որոնք տզրուկների նման ծծել են հայ գյուղացուալյունը եւ բռնադատել նրա իրավունքները։ Այնպես որ ավակ սերնդի ներկայացիչները նույնպես, մասնավորապես Դումանը, դեմ չէին, որ հայ գյուղացին չհարստահարվեր, ապրեր ազատ եւ բարեկեցիկ կյանքով բայց այնպիսի ժամանակաշրջանում, երբ հայ ժողովուրդը գտնվելով օտար դիրապետության ներքո զրկված էր ազատությունից եւ նրան սպառնում էր նաեւ ֆիզիկական ոչնչացման վտանգը, միթե ճշմարիտ հայրենասերը կարող էր շրջանցել այդ իրողությունը եւ մոռանալով ազգային խնդիրներից կարեւորագույնը առաջնորդվել առավելապես սոցիալիստական եւ համանման բնույթի գաղափարներով եւ սկզբունքներով հեղափոխականի պայքարի նպատակը համարելով գլխավորապես դասակարգային պայքարը եւ արհամարելով ժողովրդի ինքնապաշտպանության խնդիրները, սոցիալիստական գաղափարախոսությամբ առաջնորդող երիտասարդ դաշնակցականները քննադատում եւ մերժում էին դումանի գործելակերպը, համարելով այն միապետական, բռնակալական եւ ոչ հեղափոխական։ Նրանց համար անընդունելի էր նաև Դումանի ոչ սոցիալիստական համոզմունքները։ Բազմափորձ ռազմիկի համար գոյություն ուներ գործնեության մեկ հիմնական նպատակ՝ հայության ազատությունը բռնադատով եւ նրա ֆիզիկական գոյությանը սպառնացող ճշնամիների դեմ անողոք պայքար ինքնապաշտպանության հողի վրա հաստատապես կանգնած, սոցիալիստական ընկերավարական գաղափարախոսությանը ոչ այնքան համակրող դումանը, նորաթուղ հեղափոխականների համար պահպանողական հեղափոխական խառնվածքից զուրկ միապետական բարքերն ու բռնությունը դավանող մարդ էր։ Նման կարծիք նրա վերաբերյալ ունեցել են Թավրիզի նրա գործընկերներից շատերը, որոնք ժողովրդի նկատմամբ դրսևորած իրենց ծառայությամբ անհամեմատ ցածր էին կանգնած դումանից։ Եվ ինչպես իրավացիորեն նշում է Սարգիս Սոհանջանյանը, մեջբերում եմ, դա մի խոշոր թյուրիմացություն էր։ Հետագա տարիների հեղափոխական կռիվներում նրա ունեցած ամենահանդուգն մասնակցությունը դարձրեց նրան ամբողջ դաշնակցության մեջ նմանը ճանաչող մի մեծություն, մի անզուգական ռազմագետ եւ վերին աստիճանի խիզախ ու հմուտ խմբապետ ղեկավար։ Մեջբերման ավարտ Ճիշտ է 1906 թվականի կեսերին Երևանում հայ-թուրքական ընդհարումները հիմնականում ավարտվել էին, բայց լարվածությունը դեռ պահպանվում էր։ Իսկ Երևանի նահանգի մի շարք շրջաներում կռիվները դեռևս չթուլացող ուժգնությամբ շարունակվում էին։ Բնավ չէր բացառվում, որ ընդհարումները Երևանում եւ նրա հարակից բնակավայրերում դարձյալ կարող էին վերստին բռնկվել դուման իր կենսապորձով շատ լավ ըմբռնել ու գնահատել է այս վտանգը եւ չի տարվել այն հույսով, որ Կովկասահայությունն արդեն լիովին ձերբաստատվել է բոլոր տեսակի ճարաղետ փորձություններից եւ վտանգներից։ Այն ժամանակ, երբ հայության գլխին դերևս ծառացած էր ջարդարար սուրը, որքան էր խելամիտ ու արդարացված տարվել գլխավորապես ընկերավարությամբ եւ անտեսել ամենակարևորը։ Դումանի համոզմամբ որևէ իրավիճակում հայության ինքնապաշտպանության գազམ་ակերպմանն ու ամրապնմանը նպատակաուղված աշխատանքները եղել է եւ պետք է մնար հայ ազգային կուսակցությունների եւ գործիչների գործնեայության գլխավոր առանցքը։ Իսկ նրա ընդդիմադիրների դիրքորոշումն ուներ իր գաղափարական խորը ակունքները, որոնք առավելապես ունեին հակասկային բովանդակություն եւ ուղղվածություն հայ-թուրքական ընդհարումների պատճառների եւ հետևանքների վերլուծությանը նվիրված դրոշակի 1905-6 թվականների համարներում տպագրված հոդվածաշարում հեղինակը արժանի քննադատության ենթարկելով բոլոր այն մարքսիստ եւ սոցիալ-դեմոկրատ տեսաբաններին ու քաղաքական գործիչներին, որոնք իրենց պայքարի նշանաբանը դարձնելով անդադար կռվել նացիոնալիզմի դեմ, ոչնչացնել նրան իր արմատում սկզբունքի կենսագործումը Մեղադրանքի սյունին են գամում դաշնակցությանը, գտնելով, որ դաշնակցությունը չպետք է կազմակերպեր իր խմբերը բյուրոկրատիայի եւ թուրք խուժանի դեմ նույն ազգային նշանաբանի տակ։ Նա չպետք է առաջ մղեր քաղաքների եւ գյուղերի հայ ժողովուրդը նույն վտանգված հավաքական գոյությունը զենքը ձերքին պաշտպանելու համար։ Այդ բոլորը նացիոնալիզմ է։ Այս տեսակետը պաշտպանող գործիչների դիրքորոշումը ավելի քան տարօրինակ է եւ անհասկանալի։ Իսկ ով պետք է պաշտպաներ հայերին գոտորածներից։ Չէ որ հայերը ճունեին առավել կազմակերպված եւ միաձույլ այլ քաղաքական կազմակերպություն։ Պատճառներ եւ հետևանքներ հոդվածաշարի հեղինակը հերքելով այդ կարգի մեղադրանքները իրավացիորեն շեշտում է մեջ բերում եմ։ Մենք տեսանք, սակայն, թե դիեզերական պրոլետարիատի անունով խոսող ինտերնացիոնալիստները, դաշնակցության շովինիզմի արդիվ գլուխ ծեծողները ինչ օկնությունարին մորթվող հայության պոգրոմների օրերին։ Առողջ տրամաբանությունը ըմբոստանում է այդ կամայական եւ բռնազբոսիկ ֆորմուլաների դեմ։ Նա ասում է, որ կարելի է սոցիալիստ լինել եւ ամենաջերմ պաշտպան կանգնել իր ազգայնական իրավունքներին ու անկախության նա հաստատում է, որ կարելի է ամենաուղափառ մարքսիզմ դավանել եւ հրաապարակ գալ ազգային դրոշակի եւ նշանաբանի տակ։ Մեջբերման ավարտը։ Լիովին համամիտ լինելով դրոշակի հոդվածաշարի հեղինակի միանգամայն փաստարկված եւ տրամաբանված տեսակետին Համանմանության կարգով կարելի է հարց տալ. Ինչն էր խանգարում սոցիալիստ դաշնակցականներին, որ ընդհարումների ընթացքում գոնե ժամանակավորապես հանգիստ թողնեին իրենց ընկերավարական համոզմունքները եւ առաջնորդվելով հայության ֆիզիկական գոյությանը սպառնացող վտանգ կանխելու անհրաժեշտությամբ, առավել եւ առաջնահերթ նախապատվություն տային ժողովրդի ինքնապաշտպանության կազմակերպմանը նպատակաուղված խնդիրների լուծմանը երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Նրանք գլխավորապես առաջնորդվում էին ոչ թե ազգային շահերով, խնդիրներով եւ գաղափարներով, այլ ռուս եւ եվրոպական սոցիալիստ հեղափոխականներից վերցրած եւ հայ ժողովրդի իրական կացությանն ու ազգային շահերին ոչ այնքան համահունչ երկրորդական նշանակություն ունեցող սկզբունքներով։ Դումանի մտավախությունը կռիվները դարձյալ վերսկսվելու վերաբերյալ անհիմն չէին։ Հունիսի 9-ի առավոտյան ընթարումները Երևանում ոչ այնքան մեծ ծավալով վերսկսվում են։ Ինչպես նախորդ բոլոր դեպքերում, այս անգամ եւս նախահարձակը դարձյալ թուրքերն էին։ Բայց մշտարթուն կազմ եւ պատրաստ էին դումանի ինքնապաշտպանական խմբերը։ Հաջորդ օրը հունիսի 10-ին ընթարումները վերսկսվում են Կոնդի հայ թուրքական թղամասում սկսվեց մի այնպիսի ուժեղ հրաձգություն, որ հիշեցնում էր անցյալ տարվա մայիսի 24-ը։ Դրա թույլ արձագանքները եղան Շահար եւ Ղարբուլախ թաղերում, որի ժամանակ ադրաժնիկները կարողացել են սպանել երկու թուրք հրացանացիկների եւ ձերբակալել մի քանիսին, խլելով նրանցից հրացանները։ Բազարն ամբողջապես փակ է, հարաբերությունները կտրված են ու լարված։ որևէ կասկած լինել չէր կարող, որ այդ օրերին, եթե թուրքերը Նիկոլ Դոմանի առաջնորդած ինքնապաշտպանական մարտական խմբերի կողմից չստանային արժանի հակահարված, ապա սպանդի ու ավերակույտերի կվերածեին ողջ Երևանը։ Թուրք հրոսակախմբերին միակ կաշկանդող ուժը հայ ինքնապաշտպանական մարտախմբերի հուշկու հարվածներն էին։ Եթե մարտադաշտում իր գլխավորած մարտիկներով դոմանն արդեն իրավիճակի լիիրավ տնորենն էր, իր ապադրությունը բոլորովին այլ էր ներկուսակցական կյանքում։ 1906 թվականի ամռանը Երևանում կայացած Հույիդա Մարկաստանի կենտրոնական կոմիտեի ընտրություններում հաղթանակ են տանում երիտասարդ սոցիալիստները եւ այնպիսի վաստակաշատ գործիչներ, ինչպիսիք են Գալուստ Ալոյանը եւ Սարգիս Օանջանյանը, դուրս են մնում կենտրոնական կոմիտեի կազմից։ Դումանը հայտնվում է աննախանձելի կացությունում։ Ազգի վաստակաշատ զինվորը, որի գործնեության հիմնական բովանդակությունն ու ուղղվածությունը հայության համընդհանուր ինքնապաշտպանության գազམ་ակերպման գաղափարն էր, բախվում էր առավելապես դասակարգային պայքարի գաղափարախոսության վրաշնորթվող նոր սերնդի հետ։ Դումանը բացառապես գործի մարդ էր, եւ ժողովներում աննյութ ու անօգտակար վեճերին մասնակցելը նրա տարերք չէր իր ղեկավարած շրջաներում հայությանը սպառնացող մահացու վտանգը նրա գլխավորած քաջակորով հայորդիների անznազող պայքարի շնորհիվ վերացվել էր եւ արդեն ընկերավարական գաղափարները փառաբանող հեղափոխականների հետ համագործակցելը նրա համար բացարձակապես անիմաստ էր ու տհաճ հարկ է նշել, որ ոչ միայն Նիկոլ Դումանը, այլև մեր բոլոր անվանի հայդուկները, Անդրանիկը, Գևորգ Չաուշը, Սեբաստացի Մուրադը, Քերին, Սեպուհը եւ այլոք, մշտապես գտնվելով ազգային խնդիրների պաշտպանության բարձունքներում, այնքան էլ չեն համակրել սոցիալիստական ընկերավարական գաղափարները վերլուծելով իր համար ստեղծված ոչ այնքան հաճելի իրավիճակը, Դումանը որոշում է հրաժարվել Երևանի նահանգի ընդհանուր հրամանատարի պաշտոնից եւ այդ մասին 1906 թվականի հունիսի 11-ին գրած նամակում հայտնում է Դաշնակցության բյուրոյին։ Դումանի հրաժարական մեծ իրարանցում է առաջ բերում Մարկաստան կենտրոնական կոմիտեյում։ Այդ օրերին նրա հավատարիմ գործընկերներից եւ նույնիսկ հակառակորդներից բազմաթիվ հերագրեր էին առաքվում դաշնակցության վերին մարմնի հասցեով, պահանջելով նրան թույլ չտալ հեռանալ Երևանից փաստարկելով, որ առանց նրա անհնարին կլինի ղեկավարել նման ընդարձակ նահանգի ինքնապաշտպանությունը։ Համանման պահանջով Հոյիդա Արևելյան բյուրոյին են դիմում Մրկաստանի կենտրոնական կոմիտեի նախին անդամները մեջբերում է։ Մենք ընկերաբար խնդրում ենք Արևելյան բյուրոյին անհրաժեշտ եւ շուտապույտ միջոցներ ձեռքառնել, որպեսզի մեր շրջանի ինքնապաշտպանության ամբողջ գործի կազմակերպող եւ ղեկավար Տումանը մնա իր պոստում եւ չհեռանա Մրկաստանի շրջանից։ Մեջբերման ավարտը Հոյիդա Արևելյան բյուրոյին նույն խնդրանքով դիմում են նաև Բուրյաս խմբի անդամները, որոնք Նիկոլ Դոմանի գլխավորությամբ իրենց հրաշալի էին դրսևորել հայ-թուրքական ընթարումներում եւ բնականաբար չէին կարող անտարբեր լինել իրենց հրամանատարի նկատմամբ։ Արևելյան բյուրոյին հասցեագրված դիմումները սոսկ խնդրագրեր չէին Նրանք իրենց բովանդակությամբ լավագույն բնութագիրն են Դումանի, որպես Երևանի նահանգի ինքնապաշտպանության գազམ་ակերպչի եւ հրամանատարի։ Դումանի կտրուկ որոշումից անհանգստացած Հոյիդա Մրքաստանի կենտրոնական կոմիտեի նորընտիր անդամները նույնպես դիմում են Հոյիդա Արևելյան բյուրոյին մեջ բերում եմ։ Խնդրում ենք անմիջապես Նիկոլ Դոմանին փոխարինող մի մարդ ուղարկել, որպեսզի մինչև Դոմանի գնալը կարողանա կազմակերպել մեր շրջանի ինքնապաշտպանության գործը։ Դումանը մատնացույց է անում ընկեր Ռոստոմին, Վարդանին եւ Սակոյին իրեն փոխարինելու համար։ Խնդրում ենք լուրջ ուշադրություն դարձնել այս հարցի վրա, որևէտև եթե մարդ չուղարկեք, միևնույնն է մենք անզոր ենք եւ չենք կարող ինքնապաշտպանության գործը կազմակերպել։ Շրջանը պետք է մնա իր ճակատագրին այսպիսի տագնապալից մոմենտում։ Մեջբերման ավարտը Դումանի եւ Հոյիդա Մրքաստանի նորընտիր կենտրոնական կոմիտեի միջև ցակած հակասությունները բարձելու եւ համապատասխան քայլեր ձեռնարկելու նպատակով գումարվում է Երևան քաղաքի կոմիտեյության ընդհանուր ժողով, ուր մասնակիցները համակողմանյորեն քննարկելով Դումանի հրաժարականի պատճառով ստեղծված տագնապալի իրավիճակը, Հոյիդա Արևելյան բյուրոյին հայտնում են, մեջբերում են Զինվորական շտաբը ինքնապաշտպանության գործը նորընտիր կենտրոնական կոմիտեի կազմի հետ զուգընթաց չի կարող տանել այն պատճառով, քանի որ ա. նորընտիր կազմը բաղկացած է դերատի եւ ամփորձ երիտասարդներից եւ ճունի հայ հեղափոխական դաշնակցության անցյալի ոչ մի հետք, Բ. Նորընտիր կենտրոնական կոմիտեի գործող իդեոլոգները կենտրոնանում են միմիայն աշխատավորների խմբակներ կազմակերպելու եւ դասակարգային կռիվներ ստեղծելու մեջ եւ այդ ձևի գործունեությունը չի համապատասխանում ինքնապաշտպանության խնդրի տակտիկային։ Կենտրոնական կոմիտեի գրավոր եւ բերանացի բացատրությունից երևաց, ա Ինքնապաշտպանության գործային քանել հեղափոխական գործ չէ եւ հանձնում է դումանին կամ զինվորական շտաբին տանել ըստ իր հայեցողության, իսկ իրենք պարտավոր են զբաղվել դասակարգային խնդիրներով։ Բ. Ճանաչում եւ զգում են զինվորական շտաբի եւ պարոն Դումանի անհրաժեշտությունը ինքնապաշտպանության գործի մեջ եւ վստահություն չեն ունենում հանձնառնել ինքնապաշտպանության գործը տանելու իրենց ուսերի վրա։ Մեջբերման ավարտը։ Երևանի կոմիտեյության ընդհանուր ժողովի մասնակիցները առաջնորդվելով ընդհարումները ցանկացած բայի վերսկսվելու ու խորանալու իրական մտավախությամբ դարձյալ խնդրում են հայ հեղափոխական դաշնակցության արևելյան բյուրոյին միջամտել եւ ինչ որ քայլեր ձեռնարկել դումանին Երևանում պահելու ուղղությամբ բայց նրա վճիրը անդառնալի էր մանավանդ որ մարտերն արդեն դադարել էին հունիսի վերջերին դումանը վերջնականապես թողնում է Երևան։